camelos caes deus camelos theas amene tauron epitois kerasi agallomenon thoneesas autoe e bule ethe cae aute ton ison afficestai. Dioper paragenomene pros ton endia, tu utu edeito, hopos aute cerata pros neimei kai hos deus aganaktesas katautes eige me archeitai toi megethei tu somatos kai tei iskui alla kai perisoteron epistumei u monon aute kerata u prosetheken alla kai merosti ton ooton afeileto. Huto poloi dia pleon exian tois allois epophthalmiontes lanthanusi kai ton idion asterumenoi